za oslobođenje ženske osobe iz čistilišta. Započni znakom križa. Neka ova priprema bude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Neka sa mnom bude Tvoja milost, gospodine Isuse Kriste. Tvoja ljubav, Bože oče. I Tvoja prisutnost, duše sveti. Nakana Vječni oče, prikazujem ti žrtvu Tvoga preljubljenog Sina, gospodina našega Isusa Krista, za otkupljenje iz čistilišta. Posvijesti si osobu za koju prikazuješ. Zahvaljujem ti, gospodine, za dar života koji si joj podario. ti si ju čudesno zamislio i stvorio. Stvorio si ju da živi vječno. Dajući joj priliku da kratkim ovozemaljskim životom odredi kakva će vječnost biti za nju. Gospodine, bez Tebe, bez Tvog oproštenja, nitko se od nas ne može spasiti. Zato ti hvala, Oče, što si dao svojeg jedinorođenog Sina, Isusa Krista, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, već da ima život vječni. Hvala tebi, Isuse, što si umjesto nas platio kaznu za naše grijehe i za naše opačine. Oče nebeski, znam s kolikom bi čežnjom ona htjela prikazati žrtvu tvoga sina za svoje otkupljenje iz čistilišta. No ti si u svojoj pravednosti odredio da za sebe možemo prinositi Isusovu žrtvu samo prije zemaljske smrti. Zato ti ja prikazujem žrtvu Tvoga preljubjenog Sina, Isusa, u njezino ime. Molim te, Oče, u Isusovo, u svoje i u njezino ime, da joj oprostiš grijehe. jer znam da je ona sada potpuno svjesna svojeg zemaljskog života. Da je svjesna s kojim ga je motivima i nameslima srca živjela. I znam da se iskreno kaje. i da vapi za tvojom milošću. Molim te, oče, u Isusovo, u svoje i u njezino ime, da svojim milosrđem i svojom milošću nadoknadiš onima koje je ranila svojim grijesima. molim te da im naneseno zlo okreneš na dobro. Molim te, oče, u Isusovo, u svoje i u njezino ime, da oprostiš svima onima kojima za vrijeme ovog zemaljskog života nije znala, nije mogla ili nije htjela oprostiti Molim te da ju ispuniš svojim svetim mirom. I uvedeš u svoje kraljestvo ljubavi, pravednosti i mira. da je uvedeš u raj. Ti si, Mario, najdublje povezana s Isusovom mukom i smrću. Ti si stajala pod njegovim križem. ti si mu bila utjeha i snaga u njegovim najtežim trenucima. Ti si iskusila svu dubinu boli koja je drugim ljudima ostala sakrivena. Mario, Isusova i naša majko. Molim te da moliš za nju. Da joj se nebeski otac smiluje. Da prihvati žrtvu svoga i tvoga sina, koju za nju prikazujem. i da je uvede u svoje kraljestvo, da je uvede u raj. Sveti apostoli Petre i Ivane Sveti Franjo Asiški Sveta Klara Sveti Franjo Saverski, Sveta Terezio Avilska, Sveta Mala Terezio, Sveti Padre Pio, Sveti Leopolde Bogdane Mandiću, Blaženi Alojzije Stepinče, svi sveti kojima se je ikad molila. Pomozite joj. Ljubeći je pred Božjim prijestoljem. Amen.